İlk var bugün. İlk var. Aha, orada yaklaşma ilk var. Oh, oh, oh. well. Az nagyon nem volt precíz a szari az egy vágást tett csak. Na, Egy vágást is pedig ki ki. Egy rukon vettek de így, így tudok én kell nekik venni koncentrátort, vagy van még nekik? Van még nekik, csak most nem adtam a ügyé véget. Ez a herodés vége, hogy kicsit vagy. Mert nagyon rombuk felé nekik. Hát jó van. Ha valami, valami kell még, nem, ha valami kell még, akkor nyugodtan mondjátok. Ha kell valami, mondjátok mostan. nagyon kell szorítani. Hát hát, ez egy maga nem tudta volna kivelélni. Ez egy maga. Ne, gyere ide. Vállalatosság. Sovány vállalat. De akkor most nem akartak is semmit sem. Tehát pillanat. Tehát pillanat, legyen ismeretlen. Gyere Morzsi! Gyere ide! Ne! Gyere ide! Ne! Gyere ide, ha mondom! Gyere, ne! Gyere ide! Gyere ide! Gyere ide! Nem lesz meg a főfokolitást sem. I guess. 那我这是干么？